Trys maži girinukai. Buvo kartą vyras, kuriam mirė pati, ir moteris, kuriai mirė vyras. Tas vyras turėjo dukterį ir ta moteris turėjo dukterį. Mergaitės buvo pažįstamos ir draugė eidavo pasivaikščioti, o paskui užsukdavo į tos moters namus. Vienas į kitą moteris ir sako vyro dukteriai. Žinai, pasakyk savo tėvui, kad aš norėčiau už jo tekėti tada tu kiekvieną rytą praustumės pienu ir gertum vyną, o mano duktė ir praustusi vandeniu ir gertų vandenį. Mergaitė parėjo namo ir papasakojo tėvui, ką girdėjusi. Tėvas ir sako, ką man daryti? Vedybos yra džiaugsmas ir vargas drauge. Šiaip svarstė, taip svarstė, bet niekaip negalėjo apsispręsti. Galų gale nusėvė batą ir sako, imk šitą batą jis kiauru padu užnešk ant aukšto, pakabink ant didelės vinies ir pripilk vandens. Jeigu batas laikys vandenį, tada aš dar kartą vesiu, o jeigu praleis, tada ne. Mergaitė taip ir padarė, kaip jai buvo sakyta. Bet nuo vandens skylė užbrinko ir batas liko sklidinas kaip akis. Mergaitė pranešė apie tai tėvui. Tada jis pats užlipo ant aukšto ir kai pamatė, kad taip ir yra, kaip duktė sakė, nuėjo pas tą moterį ir pasipiršo, ir juodu atšventė vestuves. Kita rytą, kai abi mergaitės atsikėlė, žiūri, podukrai padėta pieno praustis ir vyno gerti, o tikrai dukteriai vandens praustis ir vandens gerti. Antrą rytą buvo padėta vandens praustis ir vandens gerti kaip podukrai, taip ir pamotės dukteriai trečią rytą vandens praustis ir vandens gerti buvo padėta podukrai, o pieno praustis ir vyno gerti tikrai dukteriai. Taip paskui ir liko visam laikui. Pamotė baisiausiai nekentė podukros ir nebeišmanė niekaip jas kriausti, ujo kasdien vis labiau ir labiau, bet to dar ir pavydėjo, nes podukra buvo graži ir miela, o jos duktė bjauri ir nevalyva. Kartą žiemos metą, kai žemę kausti gruodas, o kalnai ir slėniai buvo užversti sniegu, pamotė pasiuvo popierinę suknelę. Pasišaukė podukrą ir sako, še, vilkis suknutę, eik į gyrę ir prirink man pilną krepšelį žemogių. Aš jų labai noriu. Dėl dievo, tarė mergaitė, žiemą juk žemogės neauga, žemė sušalusi – ir viską dengia sniegas. Ir kaip aš eisiu su popierinė suknute, juk laukia taip šalta, kad net kvapą gniaužia. Vėjas ją keurai perkoš, erškiečiai nudraskys nuo kūno. Tu dar man prieš giniausi? suriko pamotė. Greičiau dink man iš akių ir nedrįsk pasirodyti, kol nepririnksi pilno krepšelio žemogių. Paskui dar įbruko kreukšlę sužėdėjusios duonos ir pasakė, užteks tau jos visai dienai. Ir pagalvojo savo, laukia jis sušals, numirs iš bado ir niekados daugiau nesimaišys man po akių. Mergaitė pakluso, užsivilko papirinę suknelę ir išėjo krepšelių nešina. Aplinkui kiek tik akis užmato klojėjo sniegas, nebuvo matyti nei mažiausio žalio stebelio. Nuėjusi į gyrę, išvydo mažą trobelytę, iš kurios žvelgė trys maži girinukai. Mergaitė pasisveikino ir nedrasiai pasibeldė į duris. Nikštukėliai sušuko, prašom! Ji įėjo ir atsisėdo ant suolo palei krosnį, sušils ir suvalgys čia savo pusryčius. Girinukai ir sako, duok ir mums trupučiuką, prašom, atsakė mergaitė, perlaužė kriaukšlelę duonos ir pusę atidavė. Tie paklausė, ką tu veiki žiemos metą su savo plonytę suknelę čia gyrioje? Ak, atsakė ji, aš turiu pririnkti pilną krepšelį žemogių ir kol jų neparnešiu, nevalia man namo grįžti. Kai ji suvalgė duoną, girinukai padavė šluotą ir sako, nušluok prie užpakalinių durelių sniegą. Išėjo mergaitė į lauką o nykštukai ir tarėsi. Kuo mes ją apdovanosim, kad ji tokia gera ir klusni ir savo duoną su mumis pasidalijo? Pirmasis ir sako, aš ją apdovanosiu, kad kiekvieną dieną įeitų vis gražin ir gražin. Antrasis sako, aš ją apdovanosiu, kad kalbant, kas žodis, kristuje iš burnos auksiniai pinigai. Trečiasis sako, aš ją apdovanosiu, kad atvyktų karalius ir paimtų ją savo už pačią. O mergaitė padarė, ką girinukai buvo liepę. Nušlavė sniegą už mažytės trobelės ir kaip jūs manot, ką jį ten rado? Ogi žemogių, prisirpusios, tamsiai raudonos, jos pilte pylėsi iš po sniego. Apsidžiaugusi mergaitė pririnko jų pilną krepšelį, padėkojo gerinukams, padavė kiekvienam ranką ir parbėgo namo, atiduos pamotei, ko to įgeidė. Ir vos tik įėjo pro duris ir pasakė labą vakarą, tuoj ir iškrito iš burnos auksinis pinigėlis. Paskui ėmė pasakoti, kas nutiko gyrėje ir kas žodis vis krito jai iš burnos auksiniai, tad netrukus jais buvo nuklota visa troba tik pažiūrėkit kas per išdykumas sušuko jos įseserė šitaip švaistytis pinigais bet širdyje ji pavydėjo ir pati užsinorėjo eiti į girią žemogių rinkti. Motina bandė ją atkalbėti, kur tu eisi, dukrelė, toks šaltis dar peršalsi. Bet kad duktė vis nedavė ramybės, tai galų gale nusileido pasiuvo jai gražius kailinius, apvilko, aptulojo ir įdėjo į kelionę duonos su sviestu ir pirago. Mergina nuėjo į girę ir tiesiai prie tos mažos trobelytės. Trys girinukai ir šį kartą žiūrėjo pro langą, bet jinai nepratarė jiems nie žodžio. Nepasisveikinusi, net nepažvelgusi į jų pusę, įklumpsėjo į vidų, atsidrėbė paliai krosnį ir ėmė šlamšti duoną su sviestu ir piragą. Duok ir mums trupučiuką, sušuko mažyliai, bet jie atsakė, man ir pačiai neužtenka, kaip aš dar kitiems duosiu. Kai baigė valgyti, girinukai tarė, šitą užluotą, nušluok mums prie užpakalinių durelių sniegą. Darko, patys nusišluokit, atšovėjai, aš jums netarnaitė. Pamačiusi, kad girinukai nesiruošė nieko dovanoti, išdūlino pro duris. Girinukai ėmė tarp savęs tartis. Kuo mes ją apdovanosim, kad ji tokia neklusni, tokios piktos ir pavydžio širdies, nenori niekam gero daryti? Pirmasis sako, aš ją apdovanosiu, kad kiekvieną dieną įeitų vis bjaurin ir bjaurin. Antrasis sako, aš ją apdovanosiu, kad kalbant kas žodis, kristuje iš burnos rupužės. Trečiasis sako, aš ją apdovanosiu, kad ji numirtų ne sava mirtimi. Mergina paieškojo, paieškojo laukia žemogių ir nieko neradusi nepatenkinta parėjo namo. Ir vos tik jį pravėrė burną, norėdama motinai papasakoti, kas nutiko girėje, kad pradės jai kristi iš burnos rūpužės, kas žodis vis rūpužė, net koktu visiems nuo to pasidarė. Pamotė dar didesnis pasiutimas pagavo, dabar į nieko daugiau ir negalvojo, tik kaip skaudžiau užduoti širdį podukrai, kuri kasdien vis gražėjo ir gražėjo. Galų gale paėmė katilą, užkaitė ir pradėjo siūlus šutinti. Kai sruogas iššuto, užkorė jas vargšiai mergaitė ant pečių, įbruko į rankas kirvi ir liepė eiti prie užšalusios upės, išsikirsti eketę ir gerai išskalauti siūlus. Mergaitė paklausė, nuėjo ir kerta eketę. Taip jai bekertant privažiuoja graži karieta, o toje karietoje sėdi karalius. Karieta sustojo, karalius ir klausė, vaikeli, kas tu tokia ir ką čia veiki? aš esu vargšė mergaitė ir atėjau čia siūlų skalauti. Karaliui pagailo mergaitės, o dar kai pamatė, kokia jį graži tarė, gal nori su manim važiuoti? O taip, mielai, atsakė mergaitė, apsidžiaugusi, kad nebereikės maišytis pamotei ir įseseriai po akių. Tad įsėdo į karietą ir nuvažiavo su karalium į jo rūmus. Ten jie labai iškilmingai atšventė vestuves, kaip ir buvo mergaitiai žadėję miške girinukai. Po metų jaunoji karalienė pagimdė sūnų. Ir kai pamatė sužinojo apie tą didžią jos laimę, tuoj su savo dukterė atbildėjo į rūmus, dėdamasi norinti aplankyti gimdyvę. Bet kai kartą karalius kažkur išėjo ir kambaryje nieko daugiau nebuvo, to įžiežulas tvėrė karalienę už galvos o duktė už kojų, iškėlė iš lovos ir išmetė pro langą į šalia tekančią upę. Paskui jos bjaurioji duktė atsigulė į lovą, o senė ją užklojo, kad nie galvos nebūtų matyti. Kai sugrįžęs karalius panoro su žmona pasikalbėti, senė sušuko, cit, cit, dabar negalima kalbėti, ji labai suprakaitavusi, leiskit jai šiandien pailsėti. Karalius nieko pikta neįtarė ir atėjo tik kitą rytą. Bet kai užšnekino žmoną ir toji prakalbo, jai iš burnos kas žodis ėmė kristi rūpužės, nors anksčiau krisdavo auksiniai pinigėliai. Karalius paklausė, kas tai galėtų būti, bet senė paaiškino, kad tai nuo didelio prakaitavimo, paskui praeisę. O naktį vyrėjo padėjėjas pamatė, kaip vandens nutekamojų lataku įplaukė antis ir prašneko. O karaliau, ką veiki, ar tu miegi, ar būdi? Ir kai niekas neatsiliepė, antis paklausė, kągi mano viešnios veikia? Tada vyrėjo padėjėjas atsakė, pučia į akį kaip reikia. Ir dar jį paklausė, ką veikia mano vaikelis? Tas atsakė, miega ramiai savo lopšelį. Paskui antis pavirto į karalienę, užlipo į rūmus, pamaitino kūdikį, papureno jo patalėlį, apklostė ir vėl pavirtusi antimi, nuplaukė iš kur atplaukusi. Taip jį lankėsi dvi naktis. Trečią pasakė vyrėjo padėjėjui. Nueik ir pasakyk karaliui, kad paimtų kalaviją ir tris kartus mostelėtų ant slenkščio virš manęs. Vyrėjo padėjėjas nubėgo ir viską pasakė karaliui. Karalius atėjo ir tris kartus mostelėjo kalavijų viršum šmėklos. Ir sulik trečių mostų prieš jį stojosi jo žmona, žvali, gyva ir sveika, tokia pati kaip ir pirma buvusi. Karalius nesitvėrė džiaugsmu, bet laikė karalienę paslėpęs vienoje kamarėlėje – lygi sekmadienio, kai turėjo būti kūdikio krikštynos. Kai kūdikis buvo pakrikštytas, tada jis tarė, ko nusipelno žmogus, kuris paima kitą iš lovos ir įmeta į vandenį. Nieko kito, atsakė senė, kaip įkišti nedorėlį į statinę, prikalinėtą vinių ir nuridenti nuo kalno į upę. Tada karalius tarė, tu pati pasiskyrei savo nuosprendį ir liepė atnešti tokią statinę ir įkišti ją senę kartu su jos duktere, paskui užkalė dugną ir nurideno statinę pakalnin tiesiai į upę.